Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանն ընդունել են Արցախի նախագահն ու պաշտպանության նախարարը։ Համերգ միջոցառում Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում։ ԵՀԿ-ն դիտարկում է անցկացնելու Սեյսուլան գյուղի ուղությամբ։ Ֆրանսիայի նախագահը հստակ պատկերացնում է Արցախը հայ ժողովրդին է պատկանում։ Հայ զինվորը չպետք է սպանվի Ադրբեջանին տրված ռուսական զենքով։ Ուխտասարում դպրոցական նոր շենք է կառուցվում։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Ինչպես արդեն հաղորդել ենք փետրվարի 2-ից 4-ը աշխատանքային այցով Արցախում էր Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ խմբակցությունների ղեկավարների պատվիրակությունը։ Այցի ծրագրի շրջանակում պատվիրակության անդամները հանդիպումներ են ունեցել ազգային ժողովում Արցախի պետնախարարի հետ։ Շաբաթ երեկոյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովների նախագահների եւ խմբակցությունների ղեկավարները հանդիպել են Արցախի նախագահի հետ։ Ինչպես լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հայաստանի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը քննարկվել են հայկական երկու պետությունների խորհրդարանների միջև կապերի հետագա ընդլայնման ու խորացմանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպումները Արցախ Հանրապետության նախագահի հետ միշտ լինում է բազմավովանդակի բազմամնիկ։ Չկա ոլորտ, որի մասին մենք հնարավորություն ունեցած չունենք, որ դա քննարկման առարկա դարձնենք այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որը նախորդ հանդիպման ժամանակ մենք ձեռք էինք բերել, առանց մեր հարցը բարձրացնելու հանրապետության նախագահը անդրադարձավ այդ բոլոր հարցերին։ Եվ իհարկե բնականաբար բարգային նոր հարցեր եւ այդ նոր հարցերի պատասխանները մենք նույնպես ստացանք։ Ոչ ժամանակներս արդեն մենք հավերներ կուղարկենք Արցախի հանրապետության ազգային ժողովին, որպեսզի համատեղ մենք անցկացնենք լսումներ տարբեր գործառույթների շուրջ, օրինակ մոտակայերս փետրվարի 22-ին մենք ունենանք լսումներ Սումգայիթյան ջարդերի հետ կապված, մարտ ամսի մեր ազգային ազգագրական շարժման 30-ամյակի հետ կապված եւ այդ լսումները մենք կանենք համատեղ եւ նաեւ ամենայն հավանականությամբ մենք այսօր հանձնախումբ ենք ստեղծել, որ նաեւ տարածենք միասնական հայտարարություն Արցախ ժամանած Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությունը երեկ ընդունել է Հանրապետության պաշտպանության նախարար պաշտպանության բանակի հրամանատար գեներալ լեյտենանտ Լևո Մնացականյանը։ Հանդիպման ընթացքում պաշտպանության բանակի հրամանատարը համառոտ ներկայացրել է Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում տիրող վիճակը, զորամասերում եւ բանակային առաջնագծում կատարված եւ կատարվող գործընթացները, զինծառայողների սոցիալ կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղությամբ իրականացվող աշխատանքները։ Ռազմական գերատեսչության ղեկավարը պատասխանել ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդիր մարմնի ներկայացուցիչների հարցերին։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Փետրվարի 3-ին Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում տեղի է ունեցել համերգ միջոցառում, որի ընթացքում Ռուսաստանաբնակ բարերար Սամվել Կարապետյանի կողմից Արցախի 4 երեխա ունեցող 222 ընտանիքներ 4000-ական ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամական աջակցություն են ստացել։ Միջոցառմանը ներկայ էին հանրապետության նախագահը, նախարարներ եւ հյուրեր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Մշակույթի եւ երիտասարդության պալատը վաղուց այդպես լեցուն չեր մանուկների ճիչու աղմուկով, ինչը յուրահատուկ մտնոլորտ էր հաղորդում միջոցառմանը։ Դահլիճում էին 2017 թվականին ծնված բոլոր 222 փոքրիկները։ 2.5 տարի առաջ էր, երբ Տաշիր բարեգործական հիմնադրամը միացավ Արցախում ծնելիության խթանման եւ բազմազավակ ընտանիքների հոգսերի թեթևացմանն ուղղված ծրագրերին։ Արդյունքները թվերի տեսքով ներկայացրեց աշխատանքի սոցիալական հարցերի եւ վերաբնակեցման նախարար Սամվել Ավանեսյանը։ Եթե 2012-2015 թվականներին Արցախում ծնված 4-րդ երեխաների միջին թվականակը կազմում էր 165 երեխա, ապա ծրագրի մեկնարկից հետո 2016 եւ 2017 թվականներին ծնվել են համապատասխանաբար 213 եւ 234-րդ երեխաներ, կամ 39%-ով ավելի։ Տաշիր խմբի ներկայացուցիչ Նարեկ Կարապետյանը մեծ զրույցում ասաց, որ Կարապետյանների ընտանիքը մեծ կարևորություն է տալիս այս ծրագրին։ Իմ կարծիքով մենք ունենանք հետագա ժամանակաշրջանում նաև աճ այս ուղությամբ, որովհետև զգում ենք որ ծառայում է զգում ենք որ ծառայում է իր նպատակին, նաև զգում ենք ուշադրություն հանրության կողմից այս միջոցառումներին։ Շարունակական կլինի, թե վերջակետը դեռ տրված չէ, այսինքն շարունակվելու վերջը չի երևում։ Միջոցառմանը խոսք ասաց նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը, ով շնորհակալություն հայտնելով Սամվել Կարապետյանին նման ծրագրի իրագործման համար համար նշեց, որ այն ռազմավարական նշանակություն ունի։ Մենք խոսում ենք ազգ բանակ գաղապարի մասին եւ շատ հաճախ օրինակներ են ներում Իսրայելը եւ այլ երկրները։ Ես կարծում եմ, որ ազգ բանակը հենց այստեղ ազգ բանակը հենց Արցախ, քանի որ այստեղ փոքր մանուկից միջև հանրապետության նախագահ բոլորը զինվոր են, բոլորը հավասար են։ Դուք այստեղ պահում եք ոչ թե Արցախի սահմանները, այլ պահում եք հայության սահմանները։ Նշենք, որ այսուհետ բարերարն իր ծրագրերը կյանքի է կոչելու հենց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի միջոցով, իսկ թե ինչի վրա են ծախսելու ծնողները ստացած գումարը փորձեցինք բարձել փոքր հարցախույզ անցկացնելով նպատակ ունեմ ծախսելու ավելի մեծ հարմարավետ բնակարանի վրա հետագայում։ Շատ շնորհակալ ենք պարոն Կարապետյանին մեզ շանս տալու համար, մեր երեխեքի նորմալ պահելու, օգնելու։ Հույս ունենք, որ ելի կշարունակվի։ Մեզ նման շատ ընտանիքներ կան, որ ունեն այդ դրա կարիքը։ Մենք անասուն ենք առնելու, խոշոր եղջերավոր, խոզ, հավ, ինչ որ պետք է մեր երեխեքին լավ ապագայի համար մենք մտածել ենք, որ անիմաց չծախսենք, տանկանասունի 1-2 սարքենք, որ կարան մենք մեր երեխեքը պահենք, մեր ընտանիքը նորմալ պահենք։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը նույնպես միջոցառմանը դատարկաձեռն չեր եկել։ Հիմնադրամի կողմից խաղարկվեց 3 Chevrolet Magnishi ավտոմեքենա, որոնցից երկուսը շահեցին Մարտակերտի շրջանի Նոր Մարաղայի ու Մեծ Շենի համայնքներից։ Երրորդ հաջողակը Նարինե Արուշանյանն էր Ստեփանակերտից։ Բնականաբար նրա ուրախությանը չափ չկար։ Ես համոզված եմ նա մեծ սիրտունն է եւ շարունակելու է այս ծրագիրը։ Ուզում եմ հետագայում որ เป զի մեր հայ ընտանիքներում այսպիսի մեծ օրհնություններ լինի։ Իհավելումը նշենք, որ 4000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամն ընտանիքները ստանալու են հավաստագրերով Արցախ բանկի մասնաճյուղերից, իսկ մեքենաները Երևանի Chevrolet ընկերությունից։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Փետրվարի 6-ին Արցախի Հանրապետության իշխանությունների հետ ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն ԵԱԿ առաքելությունը հրադադարի ռեժիմի պլանային դիտարկում է անցկացնելու Արցախի եւ Ադրբեջանի զինված ուժերի շփման գծում Մարտակերտի շրջանի Սեսուլան գյուղից դեպի հյուսիս արևմուտք ընկած հատվածում։ Արցախի Հանրապետության իշխանությունները պատրաստակամություն են հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել ԵԱԿ առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Յակոմինսկի խմբի համանախագահների տարածաշրջան այցն ավելի շատ նախապատրաստական է 2019 թվականին առավել գործնական քայլեր ձեռնարկելու առումով։ 2018 թվականին դժվար թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման առումով վճռորոշ քայլեր արվեն, որովհետև Ադրբեջանում նախագահական ընտրություններ կան։ Նման կարծիք է հայտնել Արցախի ազգային ժողովի փոխնախագահ Վահրամ Բալայանը, անդրադառնալով ՀԱԿ-ը գործող նախագահի անձնական ներկայացուցչի գրասենյակի ընդլայնմանը եւ համանախագահների տարածաշրջան այցին։

Մենք դեմ ենք Ռուսաստանի կողմից Ադրբեջանին զենքի հերթական խմբականակ մատակարարելու որոշմանը։ Այս մասին ասել է ազգային ժողովի Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցություն խմբակցության падգամավոր Գալուստ Սահակյանը։ Մենք դեմ ենք դրան մեր ազգային մտածողությունը փոխհարաբերությունների արժեքը բարձր վիճակում են։ Նման երևույթներին մենք պետք է դեմ լինենք։ Եթե պատերազմ է, այլ բան է, որ Ռուսաստանի կողմից տրամադրված զենքով մեր զինվորը սպանվի, այլ բան է ուրիշ պետության զենքով, ասել է Գալուստ Սահակյանը։ Սահմանամերձ Ուխտասարում երեխաների թվի աճը պարտադրում է, որ համայնքում մտածեն ոչ միայն նոր դպրոցի շենք, այլ նաև մանկապարտեզ ունենալու մասին։ Բելա Լալայանի ռեպորտաժը։ 30 աշակերտ ունեցող Օղտասարի դպրոցն այսօրվա դրությամբ դասեր անցկացնում վատագույն պայմաններում, որպես դպրոց ծառայում է մի առանձնատուն եւ 3 վագոն տնակ։ Եթե առանձնատան պայմանները կարելի է որոշ չափով նորմալ համարել, ապա վագոն տնակները հասկանալի է, որ զուրկ են դասաժամերը կազմակերպելու տարական պայմաններից։ Այս պայմաններին առաջիկա ամիսներին հրաժեշտ է տալու Օղտասարի դպրոցականները եւ նոր ուսումնականը սկսելու են նորակառույց դպրոցի տիպային շենքում։ Նոր ուսումնական նոր շենքում սկսելով նոր ակնկալիքներով, նոր երազանքներով, նոր հույսերով, նոր պարտավորություններով։ Դպրոցի նոր շենքը նախատեսված է 60 աշակերտի համար։ Նոր շենքի նախագիծը կազմելիս հաշվի են առնվել գյուղի զարգացման տեմպերը, վստահեցնում է դպրոցի տնօրեն Վոլոդի Հակոբյանյանը։ Նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը մոտ 50 է ուղտասարում եւ նոր ուսումնական տարում արդեն դպրոց կհաճախեն 6 աշակերտ, որը գյուղի պատմության մեջ առաջի ամենամեծ հոսք կլինի։ Մասնագետների հարցում խնդիրներ ունեք։ Ես բարեդորությամբ քիմիա ժամերը ժամանակավոր դասավանդում եմ կեսաբանության դասատում, հաճելի բարագայում այ փոխարինում, որտեղ քիմիա դասատեն գտնում է Գելցենդյան արձակուրդում, լիարժեք բոլոր մասնագետներով ապահովացենք բարի բարի բոնի մաստապ մասնագետներ ահա ցարության կերպ այս երկ տեխնոլոգիա առականից մնացածը ուսուցարումն իրենց համապատասխան մասնագետները Աշակերտների առաջադիմության մասին ինչ կասեք։ Ինչ առարկաների ուղղությամբ են իրանք աչքի ընկնում։ Այս պահի դրության շրջանում կազմակերպվում առարկայական օլիմպիադաները, ամը նոր սկսված հունվարի 30-ից 3 աշակերտ է մասնակցում են հայկայականության առարկայական օլիմպիադան։ Այս տարի նկատում է եւ առաջադիմությունը եւ որակի հարցում նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում դպրոցի աշակերտ Լանա Համբարձումյանը շրջանում զբաղեցրայի գործտեղը հայկայականությունից դան եղել է մեր առարկայական օլիմպիադայի այսքան տարիների պատմության մեջ ավանամած նվաճ շրջանում։ Գրթօջախի տնօրենը ցավալի համարում այն, որ աշակերտները ավելի մեծ հակում ունեն հումանիտար առարկաների նկատմամբ բնակետական զգաղումը։ Ինչ նախնդիրը մասնագետների պակասն է։ Չէ, մեն պատճառն անում է կայանը վայ նյութական բազան է պակաս, դե խորթային միության ժամանակ ամեն ինչ ոչ թե վերացական էր, այլ տեսական էր, այսինքն լաբորատորիա փորձեր կա եւ այլ եւ այլ եւ հիմա աշակերտը լաբորատոր աշխատանքի անցնում, բանավոր ասում այդքանը։ Ինքը տեսնում չի, նամանյա պրեմիտիվ փորձեր պայմանը չկան։ Մյուս պատճառը գիտելիքների ստուգման թեստային եղանակն է։ Հումանիտար առարկաների դեպքում հաջող աշակերտը չիմանալով ճիշտ պատասխանը տրամաբանության վրա հենվելով կարողանում է ընտրել թեստի մեջ առաջարկվող տարբերակներից ճիշտը։ Իսկ հա բնագիտական առարկաների դեպքում դա անհնար է, ասում է աշխարհագրության ուսուցիչ դպրոցի տնօրենը։ Ի դեպ նոր ուսումնականի կլուծվի նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիայի առարկայի դասավանդման խնդիրը։ Այսօրվա դրությամբ դպրոցն ունի 3 համակարգիչ, որ ստացել են բարերարներից։ Նույն բարերար ղեկավարները, Պարսկահայ համայնքի անդամները դպրոցի բոլոր աշակերտներին նվիրել են նաև սպորտային հագուստ, իսկ դպրոցին մարզական գույք։ Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր։ Երեք Խարվաճարի մշակույթի եւ երիտասարդության կենտրոնի դահլիճում ելույթ է ունեցել Երևանի կինոյի եւ թատրոնի ինստիտուտի դասախոս Տաթև Ղազարյանի ղեկավարած թատրոն պոեզիա դերասանական խումբը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Շահումյանի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Միջոցառման սկզբում ներկաներին ողջունեց Տաթև Ղազարյանը, ով արդեն երկրորդ անգամ էր հանդիպում Խարվաճարյան հանդիսատեսին։ Առաջին անգամ դերասանուհին հանդես էր եկել համազգային թատրոնի 44 աստիճանի վրա ներկայացման մեջ, խաղալով գլխավոր դերերից մեկը։ Շատ ուրախ եմ նորից հանդիպել ձեզ։ Այսօր իմ ուսանողները ձեզ կներկայացնեն պոեզիա, ասմունքելով հայ մեծերի գործերից։ Ողջունելով ներկաներին, ասաց դերասանուհին ու շնորհակալություն հայտնեց բոլորին ներկայության համար։ Ներկայացումը կազմված էր հայ բանաստեղծների՝ Վարուժ Սևակի, Ռազմիկ Դավոյանի, Հովանես Թումանյանի, Վահագն Դավթյանի, Համոս Սահյանի ստեղծագործություններից, որոնք փոխադարձաբար իրար լրացնելով ու շարունակելով պատմում էին կարոտի, հայրենիքի, ուշադրություն հայտնեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավար Հարուտ Մնացականյանը։ Տեղեկացնենք, որ թատրոն պոեզիա խումբն այս օրերին հյուրախաղերով հանդես է գալիս Արցախի տարբեր շրջաններում։ Հաջորդիվ խումբը ելույթ կունենա նաև Արցախի զորամասերից մեկում։ Հյուրախաղերն իրականացվում են Երկչույի Շուշան Պետրոսյանի աջակցությամբ։ Հայկական միջօրեական առաջկայում փաստաբանները կսկսեն աշխատել Ֆրանսիայում հայոց ցեղասպանության շղթում քրեականացնելու հարցը կրկին օրակարգ բերելու համար։ Այս մասին նշել է Ֆրանսիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահ Մուրադ Փափազյանը։ Մեր փաստաբանները դեռ չեն սկսել աշխատանքը կառավարության փաստաբանների հետ։ Ինչպես գիտեք, Ֆրանսիայի հայկական գազམ་ակերպությունների համակարգող խորհրդի գազམ་ակերպած ամենամյա ընտրիքին նախագահ Մակրոնը կողմ արտահայտվեց, որ այս գործընթացին նոր ընթացք ամրագրվի։ Նախագահը նաև իր համաձայնությունը տվեց, որ ապրիլի 24 նորացույցում ամրագրվի որպես հայոց ցեղասպանության օր։ Մենք պետք է կրկին գնանք այս պայքարին, բայց արդեն պետք է այլ անկյուն գտնենք, ասել է Մուրադ Փափազյանը։ Մուրադ Փափազյանի խոսքով, քանի որ ընտրություններից հետո Ֆրանսիայի խորհրդարանի падգամավորների զգալի մասը փոխվել է, հետևաբար ենթադրվում է ակտիվ աշխատանք խորհրդարանականների հետ։ Նա տեղեկացրել է, որ հայ համայնքն արդեն սկսել է կապեր հաստատել նրանց հետ։ Թուրքիայի ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության անդամ խորհրդարանի հայազգի падգամավոր Սելինա Դողանը կուսակցության կազմակերպած Դիարբեքիր այցից հետո սոցցանցերից մեկում արած գրառումների մեջ կիրառել է քաղաքի հայկական Տիգրանակերտ անվանումը։ Հայազգի падգամավորի այս քայլը չի վրիպել իշխանամետ ազգայնական մամուլի աչքից, որը խիստ հակազդեցություն է ցույց տվել նման գրառմանը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Դողանը անդրադառնալով Թուրքիայում Դիարբեքիրի սուր պատմական պատմական շրջանում թուրքական իշխանությունների կողմից հնագույն պատմական կոթողների ավերմանը նշել էր, որ իրենք ցավում են, որ ոչնչացվում է Թուրքիայում ապրող ժողովուրդների պատմությունը։ Ադրբեջանի տարածքում այսօրվանից դադարեցված են հերոստանգերությունների հաղորդումների հերարցակումները։ Որոշ օկտատերեր գրում են, որ հերարցակումների արգելափակումը կարող է կապված լինել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու որոշման հետ, եւ որ իշխանությունները հերթական անգամ ցանկանում են քաղաքացիներին կտրել ինֆորմացիայի աղբյուրից։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 8 մետր արագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 5, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։